Сега ќе преминеме на нашето проучување на Библијата. Не знам дали имавте некои други поздрави случајно, дали некој сакаше да пренесе некој поздрав, евентуално. Примив реакцији во врска со проповета Мијантата сабота, дека наводно била премногу остра, и како што ја би рекол, премногу старозаветна. Па и беше старозаветна. <laughs> цитиравме старозаветни пророци, нели? И денес мислев да зборувам за остатокот, бидеќи денес се шири една одамна се шири една заблуда што ја пропагира адвентистичката црква дека таа самата како деноминација е остатокот па потоа се јавува оној концепт, бидеќи Библијата зборува за нешто друго кога зборува за остаток, па се јавува оној концепт што се го сретнале во книги остаток во остаток, што е погрешно. Такво нешто не постои во Библијата, тоа е измама. Меѓутоа, ете решив да не зборувам на таа тема. Еве да ве одморам малку од такви проповеди. Ке проложам со примерите на исцелување во Библијата а за остатокот и за финалето на Омега, проповедите кои што се однесува за Божеството, за Тројството, ќе оставиме за друга прилика, понатаму. Би сакал да отвориме во првата книга на пророкот Самуел во Светото Писмо, прва Самуилова книга, Ова е повторно Старозавет, меѓутоа темата не е Старозаветна. Би сакал на самиот почеток да поставам прашање. Што мислите, дали физиолошката оневозможеност некоја брачна двојка да има деца представува болест или не? Што мисли? Ако не можете да имате деца, дали тоа би го нарекле болест или не? Што мислите? Знаете, во, особено во времето, а и ние живеме во последно време, згора на тоа, значи не само 7 милиарди жители, но згора на тоа ненормално време време каде што се распаѓаат семејствата, семените вредности. И да не зборувам понатаму на истата тема. Меѓутоа, особено во времето на Стариот Израел, но и во било кое поранешно нормално време, може би и до времето на нашите баби, дедовци, родители, кога работите нештата изгледале нормални, во споредба со денес, било трагедија, а сега се фокусирам на Стариот Израел, особено во Стариот Израел, било голема трагедија, голем хендикеп, некоја жена да биде нероткиња, да не може да има деца. Јас тоа секако би го нарекол болест, затоа што самиот Господ, создавајки го човекот, меѓу другото што му рекол, Рагете се, множете се, наполнете ја земјата. Тоа е Божја заповед. Тоа не е опција. Тоа е нормалниот начин на кој што треба да функционира човекот. Во почетокот на оваа книга која што е всушност почеток на серија книги. Се зборува за еден таков случај, нам познат, меѓутоа ќе сакаме да научиме сега некои нови работи од него. Во времето кога периодот на владењето на израелските судии се ближи кон крајот, А за времето на судиите, што читаме? Каква била историјата на Израел? Нешто што би можело да го наречеме синусоида. Стани, падни, стани, падни. На мнозине од нас нашите лични животи така изгледаат, како синусоида, во духовен смисл. Израел бил послушен на Бога некое време, потоа следи отпад, беззаконие, идолопоклонство, како резултат на тоа следи што? Казна, робство, се едно мадијанско, филистејско, се едно, турско нека биде, од искуствата и на нашите народи овдека. И потоа Господ подига некој судија, се едно кој, Гедеон ли, Јефтај, Самсон, за мене најславниот го ослободува својот народ и што понатаму. Кратко време повторно, овој процес се повторува. И цели така скоро 300 години и повеќе историјата на Израел во времето на судиите представува една, едно вакво искуство. И доаѓаме до времето на еден првосвещеник, како се викал првосвещеникот, Илија со неговите познати синови свештеници кои што биле и неморални и расипани и како сакате речете слика и состојба на која што налекуваат денешните цркви, денешните верски заедници денешната Лаодикеја со еден збор, бидејќи тој израз не се однесува само на една деноминација. Тогаш, кој ќе почнеме да читаме за историјата, за тоа во какво семејство ќе се роди пророкот Самуил, последниот судија во Израел, дали е чудно што на самиот почеток ни се кажува дека некој израелец, значи неговиот иден татко, имал две жени. Првиот стих ни кажува, имаше еден човек од рамата им Цофим, од Ефремовата гора. Името му беше Елкана, син на Јерохам, син на Елилуи, син на Тоху, син на Цуф, Ефратец. Прва книга Самоилова, прва глава, први стих. Некаде да се нарекува прва книга царства. Зависи каков превод имате. Тој имаше две жени, вели вториот стих. Чудно или не е чудно? Малку чудно, а? Не е чудно. Како, какво, каква била историјата на Израел до тогаш, во, во кратки цркви што ја наведов, не е чудно, при крајот на периодот на судиите, да имаме Израелец со две жени. Едната се викаше Ана, а другата Пенина. Пенина имаше деца, Ана пак немаше деца. И што се случува? Внимавате каков бил овој човек, Израелец, што имал две жени. Са, ке забележиме дека овој човек не бил, може би, некој неморален човек. Секоја година на определени денови Тој човек одеше од градот свој за да му се поклони и да му принесе жртва на Господ Саваот во Силом. Зашто таму? Таму беа двајцата синови на овој Илија, првосвещеникот, Офни и Финес, свештеници на Господа. Таму се наоѓало што? Светилиштето на Израел. Мојсевиот шатор, скинијата, се уште во тоа време пред да постои Соломоновиот храм. А во денот кога Елкана принесуваше жртва и даваше на жената своја пенина и на сите незини синови и керки делови од жртвата, а на Ана пак и даваше двоен дел, зашто таа немаше деца. А и ја сакаше Ана повеќе од пенина се вели. иако Господ и ја беше затворил утробата неизина. Много интересно. Видите каков човек бил овој Елкана. Како прво, тука Библијата во кратки црти ни кажува една голема вистина, што не треба да ја знаеме, не мора да ја знаеме историјата на султанот Сулеман, например, за да знаеме дека е тоа вистина. Господ рекол, еден човек не може да му служи на двајца господари. Зошто? Зато што секојаш едниот господар ќе биде побитен, поважен, посакан, попочитуван од другиот. Не може ни еден маш, колку сака жени нека има, цел харем нека има. Сите тие подеднакво да ги сака. Во неговиот живот секојаш ќе постои само една хурем. Колку жени имаше патриархот Јаков? Која му беше омилената, единствената? Точно, како се викаш? <laughs> Ај некој, некој што не е пензионер. <laughs> Рахела. Да. За Соломон не ме прашувајте. Овој човек, ја забележувам дека бил оно што бил и Јосиф, вереникот на Дева Марија се вели, бил праведен. Тука не се кажува тоа, меѓутоа јас тоа го заклучувам. Таа му беше омилена, значи Ана, но и токму затоа што немаше деца, поточно што не можеше да има деца, тој и правеше поголема чест и покажуваше поголемо внимание уште повеќе љубов само заради таа причина. Иако Господ и ја беше затворил утробата неизина. Зошто се кажува вака во Светото Писмо? Па добро сега, што вели Господ кога вели, што мисли кога вели, јас го казнувам гревот на татковците до трето и четврто колено на синовите на оние кои што ме мразат. Може да постојат еден куп болести. Може да постојат еден куп трагедии и постојат, за жал. Може да постојат и војни, и катастрофи, и непријатели, и турци, робства, разни проклетства – Зошто секаде во Светото Писмо, особено во Стариот Завет, Господ себе си се представува како да е тој одговорен за се. Зашто тука се вели дека тој ја затворил утробата незина. На друго место се вели нели јас Господ сум тој кој што прави некој да биде речит, а некој да биде и, нем дори. Секогаш, или еве да речеме вака, да го поставиме вака прашањето. Дали постои нешто во овој свет и воопшто, во универзумот, што е вон негова контрола? Не постои. Се е под негова контрола. Дали постои нешто што него може да го изненади? Не може. Да побегне од неговото внимание? Не може. Според тоа, дали се што се случува, се случува барем со негово знаење и со негова дозвола. Да. Читаме на многу места Господ вели и јас го подигнав Асир, асирците. Јас ке ги испратам на Вуходоносор неговата војска. Се работи за непријатели, непријатели негови и на неговиот народ. Иско како, да, како да рече, јас ќе ги испратам турците. Сосема исто. Зошто Господ така се представува во Библијата? Јас го, отврд, го в срцето на фараонот. Значи, и тогаш кога луѓето работат против неговата волја, тој се представува како да е он причинител на сето тоа. Епеве, на, на се му вели да го изведе Божијат народ од Египет. Така? се треба на фараонот да му ја пренесе Божијата заповед да го пушти Божијат народ да излезе од Египет. И сепак, зашто истиот Господ вели, јас го стврднав, срцето на фараонот, за да не ве пушти. Зошто се користи таква терминологија? Зошто тука се вели Господ ја затворил утробата? Зошто се вели Господ ја затворил утробата? Токму затоа што се е под негова контрола. Ништо не се случува надвор од негова контрола, без оглед дали е според негова волја или не е без оглед дали е тоа непријателство против него, против неговите планови, неговиот народ, неговиот закон, или не се е под негова контрола. Дали има ситуација во вашиот живот каде што и најпрости Например, сте планирали да излезете да отидете на некое место, искрснало нешто дома, во кујната, во собата, сте се предомислиле, сте останале дома, а потоа сте виделе зошто сте требало да останете дома. Се случува некој друг настан, ви доаѓа некој друг, се среќавате со некој друг, трета личност и така натаму, со која што требало да се сретнете. Секјам на И секојаш го повторувам случајот од 2001 година, кога јас си планирав да отидам во, на посета во Соединетите Американски држави, и според мојот план целиот месец септември, од 1 до 30, требаше да бидам там. Првите 7 дена од септември требаше да присуствувам на еден семинар, здравствен семинар во Хартланд коледжот, А пото имаше уште еден здравствен семинар во Wildwood, Джорджија, од 20 до 30 септември. 10 дена. Значи, ќе придам за тие два семинара, а средината на месецот, значи, од таму 7, 8 до 20 или 19, да речеме, Спо мојот памет планирав да бидам во Нью-Йорк, кај браточетка ми. Значи, според мојот план, на 11 септември 2001 година, планирав да бидам во Нью-Йорк. Што се случува со тие мои планови? Нашите сограѓани овдека ја каменуваат повторпат во историјата Американската амбасада. Се затвора конзуларното отделение. Морам префрлени се сите апликанти за виза во амбасадата во Софија морам да се јавувам во Софија, во Софија ми закажуваат друг датум, 13 септември. Значи, мојот првобитен план е пореметен. За да на 11 септември не бидам во Нью-Йорк. А сепак, кратко време потоа, повторно да отидам во Америка. И да се вратам жив и здраво. Можам ли да речам, ако употребам ваков библиски речник, дека Господ ги покрена нашите сограѓани да ја каменуваат Американската амбасада? Можам ли да речам дека тој ја каменуваше Американската амбасада? Таков речник користи Библијата. Господ ја беше затворил утробата неизина. Видете с какви проблеми поменувала оваа жена. Соперничката неизина, значи, значи вака се нарекува, ако сте жена на маж, кој што има и други жени, тогаш другите жени спрема вас се сопернички. Значи, знаете што е сна, свекрва, золва, јатрва, Дали знаете што е соперничка, ако, ако сте жена на маж, кој што има и други жени, тогаш другите жени спрямо вас се нарекуваат сопернички во Библијата. И ви го копаат гробот. Особено ако, ако сте вие омилената. Соперничката неизина многу жестоко ја раздразнуваше за да ја натажи, поради тоа што Господ ја беше затворил утробата неизина. Ја нервира уште повеќе. Така стануваше секоја година, кога Елкана одеше во домот Господов, она ја разразнуваше, а оваа плачеше и не јадеше. Много интересно. Осмиот стих вели, и рече Елкана, мажот неизин, Ано, таму одговори, еве ме господаре, и видите како се однесувале <laughs> жените кон мажите. И рече, зошто плачеш и зошто не јадеш? И поради што е нажалено срцето твое? Не сум ли јас за тебе повреден отколку десет синови? Значи, овој човек не само што бил посебно внимателен кон неја, не само што покажал поголема љубов кон неа, отколку што би ја имал да го немаше хендикепот, туку се труди на секој можен начин да ја утеши, што е можна повеќе да ја утеши. Навистина, ако има она и 10 синови, таа е таа што ќе треба да се грижи за сите тие десет таа е таа што треба да трча по нив. А овој еден незин маш, тој е оне кој што изе и служи. изе ја гледа, изе ја чува. За неа се грижи и така натаму. тоа дали ова утеха за Ана, дори и вакви зборови. Што правела Ана? Од 9 стих па понатаму ни се кажува што правела Ана. Откако јадеа и пија во силом, Ана стана и застана пред Господа. Што значи ова? Знаете што значи во Стариот Израел, ако некој Израелец сакал да отиде да се сретне со Господ и да го праша нешто, каде требало да отиде? Што требало да направи? требало да отиде како прво во она место каде што се наоѓа што? Шаторот. Каде што се наоѓа светилиштето. Зошто таму? Зато што таму, таму е господовиот дом. Направете ми светилиште, рекол Господ. Зашто? За да пребивам, да живеам помеѓу нив, помеѓу израелците. и Ана го направила тоа. И она одела во силом во светилиштето Господово. Не можела да влезе внатре. Дурнито еден маш израелец не можел да влезе внатре. Сета комуникација требаше да се одвива преку свештениците. Меѓутоа, токму во низиниот случај, и првосвещеникот, и свещениците беа луѓе кои што немаа врска со Господа. Сега, згоре на сите проблеми што ги има од незината соперничка и незиниот хендикеп кој што најмногу и тежи на душата, еве што уште доживува. Свещеникот Илија стоеше седеше на стол пред влезот во храмот Господов. Таа тажеше во душата своја и му се молеше на Господ и горко плачеше. И потоа 11 стих вели, и даде заклетва, велејки. Господи, семокни Боже, саваоте. Ако погледнеш милостиво кон понизноста на слугинката Твоја и се сетиш на мене, и не ја заборавиш слугинката своја и дадеш на слугинката своја машко дете, ќе се моли специјално за машко дете. Ја има и таа храброст, таа смелост. Јас ке му го посветам на Господ до денот на неговата смрт, доживотно. И вино и жесток пијалок нема да пие, и брич нема да ја допре неговата глава. Со други зборови, детето ќе биде што? назиреј. Славата на Самсон била присутна во секевањето, во колективната свест на израелскиот народ и покресите негови падови и на крајот трагична смрт за него лично, иако и таа смрт представувала спасение, како гламја од оган извадена. Ана ветува на Господа дека ако и даде син, веде како човечки размислува. Толку години се молам, толку години постам, толку години доаѓам во силом, во светилиштето. И ништо не се случува. а таму живее Господ. Зарем тој не гледа? Зарем тој не слуша? Пред 20 години многу ме воодушеви романот на Франц Кавка Евреин од Прага. Неговиот најпознат роман Процес дури некои сцени, некои описи таму од некои канцеларии ме подсетија Олгице на твојата стара канцеларија во социјалната. <laughs> Да. Ама тука се работи за, за Прага пред 100 години. <laughs> Најубавиот дел од романот е описот на законот. Се зборува за тоа како човекот не може да допре до местото каде што се наоѓа законот. Се вели, законот се наоѓа во некоја просторија, и за да стигнете до таа просторија, треба да поминете 5-6 други простории, а на секоја просторија на вратата има стражар, кој што не можете ниту да го победите, ниту да го подкупите. И секој нареден стражар е поголем, пострашен и поопасен од предходниот. А таму во последната просторија каде што се наоѓа законот од таму блеска оддалеку некоја светлина од таа просторија. И човекот не може да допре до таму каде што се наоѓа законот. Интересно е што ова, тоа е еден вид парабола во романот. Оваа парабола завршува малку трагично, затоа што вратата каде што се наоѓал законот цело време била отворена, но човекот не може да влезе во неја. Има еден куп пречки на патот за да влезе до неја. И на крајот човекот прашува, па ако не можам да влезам во неја, зашто цело време вратата била отворена? За кого е тогаш отворена? И стражарот му одговора, таа врата цело време, целиот живот е отворена за тебе, само за тебе беше отворена. Но јас сега одам да ја затворам. Значи, ем за него е отворена, ем стражарот не му дозволува да влезе таму. Од каде еден евреин можел да напише вакви работи во врска со законот? Се разбира, од историјата на неговиот народ, од Светото Писмо, од Старозаветното светилиште. Само во Старозаветното светилиште постои една просторија во која што се наоѓа законот. Дали секој човек може да допре, да влезе во неја? Не. Во таа просторија се наоѓа Божијата слава, од таа просторија свети, светлина, пред која што ни првосвещеникот, кој што само тој е еднаш годишно и никогаш друг пат смеел да влегува таму, не можел да влезе ни тогаш, без да направи димна завеса од темјен. Значи, многу чад, за да и тој влезе во тој еден единствен ден, денот на помирувањето, во присуство на таа славна светлина. Знаете, сите ние велиме дека Господовиот дом е свето место. тоа, тоа не е исто. Не е исто ако речете дека оваа просторија е свето место. Или ако МПЦ рече дека Соборниот храм, например, е свето место и секоја друга деноминација за својата зграда, за својот богослужбен објект, да рече ова е свето место. Не е тоа исто со она што господовото светилиште во Израел било, кога велиме свето место. Зошто Давид ке рече толку ми омиле, да толку копнем, толку сакам да живеам во домот Господ? еден ден во домот Господов е подобар од илјада денови надвор. Зошто? Што е толку привлечно во домот Господов? Што било за Давид привлечно во домот Господов? Таму се наоѓа Господ. Таму се наоѓа неговата слава. Видливо живее Господ во земското светилиште за време на Стариот Израел. Тоа не е исто. И сега тој Господ кој што видливо се прикажува, видливо е присутен помеѓу својот народ. Оваа жена Ана со години оди таму на тоа место. Се моли, плаче, пости, тагува. И ови Господ години минуваат и се се одвива како да ништо не се менува. Како да не слуша, како да не сака. Зошто? На крајот, жената дури дава заклетва, како човечки размислува. Значи, Јас се молам, јас постам, јас барам, Господ не ме слуша. И сега човечки, ајде ке, ке дадам заклетва. Се обидува да го придобие некако. Ке го посветам тој син што ќе ми го дадеш. Да биде твој слуга, да живее во твојот дом, да биде назирај Господов до крајот на животот целиот негов живот. Значи, ќе биде одвен од мене, пак, само да го имам, само да го родам. Ке биде твој. Како човечки размислува? И се што би рекле ние, дали Господ и дал син затоа што таа така успеала да го убеди, <laughs> да го измоли со една ваква заклетва. Зошто Господ чекал со години? Дали во нашиот живот секогаш се се случува и тоа што треба да се случи и што е по Божија волја, се случува било кога? Или се случува во точно од него најдобро одредено време? Тука ќе застанем за денес. Ке предложиме, кога даде Господ живот и здравје следната сабота да видиме што се случува после ова искуство на Ана, па и на езиниот сопруг, а не докажав како била тратирана од, од првосвещеникот. Значи, и тој и неговите синови толку немале врска со Господ иако целата комуникација помеѓу него и народот требало да биде преку нив. Што сите проблеми, сите нервози, особено од страна на соперничката, како да не се доволни за да на крајот и верскиот поглавар на народот и рече пијена е оваа жена Престани, мори пијандоро, ми досагеш тука секој ден. Замисли како е било на оваа жена. Како било на незината душа толку години. Би можела да речеме дека Господ не, не морал да каже парабола за немилостивиот судија, за неправедниот судија и жената што му додевала секој ден. Доволно било да ја посочи Ана од историјата на израелскиот народ. Ке продолжиме следната сабота, ако даде Господ живот и здравје.